Eh, bakantzak prestatzeko tenorea? Zer egin ondoko bakantzetan, sos pixka bat baitut gordeturik eh, oearen azpian. Eta zergatik ez joan itzuli bat egitera hilargira. Ah, hau bai dela bakantza originala. Eta ez denak bezala joan Bolibiara, la Mexikora, bertako indiaruan ezagutzera. Ilargia! Ez izte gehiago behartuak ilargia lapurtzea gauero. Pagatuz, eltzen alko ziste horren, bai, pagatuz, eh? eta ustut hor garantzitsua dela azpibaratzea. Lehen txartelak salduak izan dira iduriz. Lehen txartelak bidira, eh, bakarrik. Eta bimilat amaz emezortzi urte bukaeran eginen dute lehen bidaia egin behar lukete. Piskabat zuhu mugu gelditzen dala ere, baina badirudi egia dela SpaceX dirudun batek finanzatu enpresak ditu, bidaiak proposatuko, bi pertsona izango dira lehen turistak. Eta zuhu dio, biak Hollywoodeko izarrak lite izkela. Eta lagunak gainera. Uh. bateko bidaia izango da, hilargiaren itzulia egiteko gisan, ez dakik guzemat pagatuko duten bidaia, zazpireun, sortzireun mila kilometrotara da, hemendik eh, eh hilargian aski. Pentsu dut, amak milioi eh, euro edo lako zerbait bil, pagatu luketela. Baitakit, hitzetaputzen entzule initz baziztela, sobera sos, dutele dituztenak edo dutenak, hor eh, txe proposamena, hilargirat, tranquile. Tranquile. Aste honetan aipatzen ginuen Facebookik gabeko eguna, eh, denek ongi ospatu duzien apentsu dut. Eta hemen Facebookik ez duen baten mesua. Ez baitut Facebookiek saiatzen naiz Facebooken egiten den bezala lagunak egitea, bainan karrikan. Egunero, karrirat karat jausten naiz beraz, espikatuz, zer januen goizuntan. Nola senditzen naizen, erraiten dut, ikusten dudan jendeari, zer egindutan atzo, eta zer egiten ari naizen, eta zer egingo dutan bihar. Nire emaztearen argazkia, nire aujarenak, nire sakugarenak, ni sukaldatzen ari, eta nire emazte autoa garbitzen ari, eta jendea elkarrizketak edo diendeen elkarrizketak entzuten ditut, eta erraiten dut denei atsegin dut, atsegin dut, atsegin dut. Eta martxan da, lau pertsona berrik segitzen haute, hiru polizia eta psikologo batek. Hala, Facebookik gabeko bizia, zer dena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta Pariseko laborantza saloina dela eta data Il n'y a pas de seconde bah, à nous dire. Ça, je ne peux pas Nous, il n'y a pas tout. Date gueule, des tout, et réponds taillac. Je m'étais dans les dossiers euh, YouTube, date ta euh, gueule, et tu as, au chaud, interesgarriak rango lantzen dituzte eh, manera simple pedagogiko batean amar bat minutoko bideoak eh, eskainiz uh, eh, informazioa badira egia baina askiongi eginak direnak eta aktualitatean den laborantza eta mundu mailako komertzioa ongi esplikatzen du hemen azkenen bideoetan den unek Changez la terre en or et vous marcherez bientôt sur un lingot Eta bai, urrea hemen, lura urrearen arteko harremanak. Gero eta biztanle gehiago dira mundu untan, ala zer dion bideoaren astapenean. Hori errealitate bat da. Orduan, nola egin, jende guzi horien elikatzeko jan behar baitute biztana. Gehiago, ekoiztu, ekoiztu, ekoiztu eta ekoiztu. Depuis une cinquantaine d'années, la réponse est toujours la même. Il faut produire plus. Une évidence. Ou pas. Edo ez, gehiago ekoiztu? La production mondiale agricole actuelle pourrait permettre de nourrir 12 milliards de personnes, plus d'une fois et demie la population mondiale. Étonnant, non bitxikeria, ez, eh? hemen erraiten duen bezala. Gaur egun, eh, ekoizten denarekin munduan, elikagaiak eh, dira hemen aipagai, beste mundu bat eta beste mundu erdi bat elikatzen ahaliteike. Logika bitxi bat, ez, hemen. Egan nahi du... Ehm, bitxi da ez. Uste jendea hiltzen zela goxeteagatik. Bai, bai, segitzen dute jendeak eh, be, janari ez aski ukaiten eta hiltzen horregatik edo eritasunak jasaiten, baina bai gaineko izpena hor da ez baita ongi kudeatua. Mais c'est aussi une question de gaspillage. D'après la FAO, 1,6 milliard de tonnes de nourriture seraient perdues chaque année, 30% de la production mondiale annuelle sobera empoilatzen dela. Baina hori, elementu txiki bat da, hemen laborantza industrialaren lekuan, Amar minuta irauten du bideoak, datagel eh, deitzen da, eh, bideo hauek proposatzen dituztenak, ez da utzia dena hemen erranen, bakarrik bi minutu bakarrik uh, eh, naski entzun, edo, entzunarazi dauzkitziat hemen, beste amar minutu badituzie agrikultur industriel dios eta hori datagel. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, Fred Beruet laster gurekin izango da eta Willis Drummond taldearen azken diskoa entzunaraziko dauku parte bat eta dena esplikatu zu saia duen bezala eta entzulearen iritzian aldiz Enau Talfaro izango da zonbait minuturen eh, buruan demokrazia edo dermokrazia bereziki aipatuko dauku Eh, laster. Baina lehenik kantu hau gazte kantua apirilean eh, bilduko dira ernai eta intzinako gazteak eh, antolatuz gazte akelarrea. Ernai eta intzina antolakundeek udaberriko ekip, ekimena ospatuko dute apirilaren amairu ama lau ama bost eta maseian zornotzatik igorerat antolatua izango dena beraz martxa izango da eta topagunea bien nahasketa bat funtsian, eta hemen kantua gazteak elareak ongozkoa eta kobanek emanik, berri berria, gaur, ateraia, bideoklipatx mango zuesarean. honetan. Ongi esklabu Bakelarria kantua, erran bezala, ernai eta intzina kantolatzen duten eh, gazteak elarriaren kantua gaur berean sortua eta ö, eh, atera jabarkatu bideoklipa xarean atxemango duziena. Zerbista putz, utz, hitz, hitz, hitz, hitz, Itzeta putz. Eta laster Fred Berroet gurekin eh, Willis Rumond taldea entzunarazteko eta azken diskoa, baina lehenik entzularen iritzian zuritza inaut alfaru. Egunon, gaurkoan demokrazia zitzegitera natorkizue, edo hobeki erran dermokraziaz. Ene ikuspuntutik gaur egungo jendartean dugun antolaketa politikoak dermokraziaz du gehiago dermokraziaz baino. Grezieraz, demo erria da eta krasia gobernatzea. Hots, poderea erriaren eskuetan dela erran nahiko luke. Zer gaitik orduan, dermo erabiltzen dut. Iduritzen baitzat, baitzait gaur egun erritaren gandik uruntzen doan antolak batean murgilduak girela alde batetik. Eta bestetik, politikariak demokraziaren itxura atxikitzen dutela beren gehiagik gordetzeko. Azkenean, azaleko demokrazia saltzen digute. Ikusmolde honen azaltzeko hainbat adibidea aipatu nahi nituzke. Batetik, erritaren ordezkaritza izan behar duena nola profesionalizatzen den askida ikustea. Jendeen interesak utzirik interes proprioak defenditzeraino. Zoritzarrez politikari izaitea lanbide bat bilakatu da, eta politikari gehienek postuak bata bestearen gainetik metatzen dituzte. Bestetik, ekonomia mundua agintaritza politikoraino nola sartua den askida ikustea. Bruselaseko bulegoetan multinazionalen lobiak deputatuekin nahastera Legeak bozkatzerakoan, multinazionalek idatzi emendakinak proposatzea eta onartzea egunerokoa bilakatua da. Azkenik, ordezkaritza ipatu nahi nuke, ala nola bi itzuliko bozen sistema, hots gehiengo osoarena. Horrek, hainbat ondorio antidemokrata ekartzen ditu gitik beti ere. Bat, eskaintza politik politikoa tipitzen du. Alderdi handiek boska baliagarriaren mamua ...aztoratzen baitute bigarren zaiteko. Bi, jatzean izan daitekeen dibertsitate politikoa bertan behera usten du lehen itzuliko biharamean. Eta hiru, hautatua izan den ordezkaritza politikoak, abstentzioa kondutan hartzen badugu bederen, ez du gehiengo osoa ordezkatzen. Alta, gehiengoaren zilegitasuna laua izetara zabaltzen du gobernatzeko momentuan kronika luze joan daiteke, baina bukatu beharren naizenez, demokrazia nozio berri honekin ongidoan eranaldi bat eh, aipatu nahi nuke. Forz maresanak, ogoigarren mende hasieran onelazion. Erabaki baten hartzeko, biltzar batek kopuru bakoitia izan behar du. Baina hiru jadanik sobera da. Irizke, reinao tal faro entzularen iritzia ginuen hemen itzetaputzen orain musikaren tenorea zurekin, Fred Bai, gau, Willis Drummond talearen tabula rasa izeneko lan begia aurkeztuko dizuen. Bilbon 2004an hasi zen jotzen eta disko behi hau beren diskografiako bosgarrena da jadanik. Lan hau 2012an bide huts zigiluarekin atera, a ala B bikaina atera eta laburte urte geroago heldu da. Egia egan, disko ura atera zenetik taleak gauza frango bizi izan ditu. Lehenik, kontzertu pagasta bat eskaini zituzten, bai Euskal Herrian, bai hemendik kanpo ere. Oiartzu handia izan zuen adibidez, Pariziko Olimpia areto ospetsuan Detroit talearekin eskaini zuten emanaldiarek. Bira luze horren ondotik gainera, taleak etenaldi bat egitea erabaki zuen. Denboraldi horren denboran, talekideak ez dira geldirik egon. Jogi ekiza adibidez, bere bakarkako proiektuari bidea emateko baliatu zen, eta bertze talekideak ere, bertze proiektu batzuetan mogin luziren. hau beraz, bi urteko pausa baten ondotik heldu da. Talea, alaketa batzuekin dator gainera. Hala nola, taleko gitarra joile historikoa den Rafa Rodrigok, talea ustea erabaki du. Eta bertzale, Joseba B. Lenoarekin osurik egiten duten lehen diskoa dugu hau. aipatu etenaldia eta alaketa horiek kontutan harturik, taleak berak disko berri hau abiatze berri bat bezala kontsideratzen du. Tabula rasa izenburuak ere hori erakusten du funtsian. Diskoak ameka kantu biltzen ditu. Unean grabatzeko, Australian bizi den Burke Red Kanadak soinu ekoizle ospetsuari dei egin jote. Eta kantu hauen entzutean ez da dudarik. Soinu ekoizleak lan ikaragarria egin du talaren nortasuna egespetatuz, soinua helduagoa, koherenteagoa eta aberatsagoa lortu dute. Soinu ekoizle handiekin gertatzen den bezala, detaile guziak hartoski landuak izan direla begibistakoa da. irazokiren berako atala estudioan grabatua eta nahasia izan da 2006ko irailan. Soinu mailan egin indar bereziaz gain, Joseba Lenoarek ere nolazez bere ukitua ekarri du eta kaitatezko kantu borobil hauek oraindik gehiago sublimatu egin dituela ejanen nuke. Musikalki, rock klasikoaren influentzia, grunjarena, Australia jokarena edo post-arkorarena soma daiteke. Baina azkenean, rock disko zolagarri bat da hemen duguna. Entzunaldien poderioz, gero eta gehiago gozatzen den horietakoa. Atxeden aldiaren ondotik behi elkartu zirelarik, ez omen zuten ez disko behi bat egiteko asmo berezirik. Ebe, eskerrak egin dutela. Aipatu behar da ere, diskoa taleak berak sortu tabula jazta rekords dizketxe berriarekin atera dutela. Bide batez gainera, beren aintzineko diskoak behar gitaratu dituzte ere. Diskoa CD, digital eta laster vinilo formatuan izanen da eskuragarri. Oni buruzko setasun osagarri guziak, ulisdremont.net webgunean atxemanen dituzue. Willis Drummond taldearen azken diskoa tabularraza entzuten ginuen Fred Berruetek aurkezturik mileska ondoko aste arte eta hitzetaputzen Ondoko amar minutuetan, edo amar minuturen buruan obeki erranik, eh, gure gomita amets laiduzan izango da, udalekuko koordinatzailearekin aipatuko dugu, Aixaldi Zentro berri berria, ustaritzen idekiko dute uh, eh, Aixaldi Zentro berri bat, ondoko oporretatik aintzina martxan izango dena, pidiletik aintzina, xe eta xunguziak hortaz amar minuturen buruan, antzigabe maia muruaga ere ondotik, bostak eterdi mementuz, Euskal Iratetan, Berriak, zurekin julen girez. eta Eta lehen eh, hegazti gripa kasu bat atzamanik izan da Euskal Herrian Txibeuan mitikilen ahate jaskuntza bat hunkik da jenten babeseko departamentuko zuzendaritzak bai estatu daiku berri hau agiria prefektuan da momentuan eta restia palin agertu behar dizat ofizialki ondorio haskuntzako ahate gusiak ehoik izanen dia hiu kilometrotan eta hamar kilometroko unguetan gune sensible bezala kontsideratuk izanen delaik beste kasu bat adideraik aztertzen salbatera eskualdian. Thank Uska Frantziako hoitagai izateko bostein sustengu be bildu behar dia lehen zerrenda bat argitaratu ikizan da atzo. euskal herriko bedatzu haitetxeak jadanik eman die sustengia, nurk nuentako eman eh, ema eranen da ondoko berrietan. Euskal Herria bai alderdiak alderdi sozialistaen goberniaen balorazioen esesko raigin du prentsanitzineko batetan atzo, Euskal Herriko prozesian ardura gabe ai izan diela salhatu diem. Hiu euskal preso politikoak Estrasburgoko Europako hausitegian eh, pausatu galtua estie paile kuntutan hartu Alex Sobaran, urko Zaba, eh, Labaka eta Ione Lozanok, Frantziako Estatia hausitegilat jaman zien, be familietaik eta hen iskubidiak ez zela errespetatuik eh, salhatuz, Lyon eko prisontegian egonik izan behitia, hen etxetik sortzehun kilometrotea. Franko Biloba igutuna antzerkiak uken berri du donosti hiria saia, hoi le petit teatro de arte drama eta derrabu pampin laborategiak elkarrekin muntatu lanada, ander lipusen unguian. Eta kirole maitz edo hitzordu batekin urentzeko, arratsuntan behatziket herditan sebiak atletik errezibiko errezibituko dila hoi ligako hogeita bat garen egunen kai. Hala zer ginean aktualitatea zerreitekoak momentuko ondoko hitzordia seionetan duke gulaik. Duela berrogoita lau urte sortu zuten Garoña Zentral Nukleara. Naiz eta oso zaharra izan, jabeek, iberrolak eta endesak zen ideki nahi dute, irriskoa zabalduz. Araba Garoña gabe, plataformako Alberto Frias, hostilaruntako gomitago izberin. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hot shot irrazaioa. Astelenetan, hotshot, laro gehi amarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria ez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, bidasoatak, punk emankizuna ja, Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalean irratiak. Iso! Iso! Iso! Iso emankizuna. Musika talde bat, mikro bat, galderak. Ilabeteko lehen eta irugarren astarteetan, gaueko amaretan. Elektro, rock, ska edo funk, gure inguruko taldeekin ezagutza egin. Iso emankizuna, hilabeteko lean eta irugarren astiartetan, gaueko amaretan. Iso! Itz eta putz, itz eta putz, itz eta, itz putz, itz putz, itz putz, itz eta, itz putz, Prentxan, gai nagusiak eten hori untan, uh, gai nagusi bat ere erraiten aldugu Euskal Prentxan, sara asen uh, eh, kasua eta atzoipatzen aipatzen ginuen gure gomitarekin eta berria agertu da maharen hasi bigarren gradua eman diote alabarekin agera etxe batean bizi dadin. Berrian da titulu hau tenore untan gazeta puntu eusen ere ber, da funtsian agera etxe batean beraz bizitzen alko dira ama alabak hauzitegi nazionalak presondegitik ateratzeko baimena eman dio beraz sara maharen hasi eta Padre Garralda Horizontes Abiertos Fundazioaren egoitza batean bizitzeko baimena emandako alabarekin gaur bete ditu hiru urte umeak eta amaren gandik bereiztekotan ziren manifestaziorat deitu dute zazpiontan sarri donostian bulebarretik abiatuko da Euskal Presoaren alabari labanaz eraso egin zion aitak horretarazteko. Eta justuki, e, Sara Maharenas presoaren iritzia ere agertu da gaur e, prentsan, e, presondegitik beraz idatzi duena, eta hemen berriak e, Euskaraz agertzen e, duena, nik haren behar adut eta ark nirea, da titulua, osoki irakurtzen duzue berriaren webgunean. Bestalde, Xamara Belte kasetaria ere agertzen da berrian, aste guzian, ipar Irlandan eh, da kasetaria, hauteskundeak segitzeko, gaur diren hauteskundeak, ezin ikusi zaharen eta garai berrien arteko leia, hau da titulua artikuluarena, ipar Irlandan aurreratutako hauteskunde eguna dute gaur, energia planaren eskandaluak eta brexitak, dupalderdiari edo dupalderdiari kalte egingo diolakoan da, Sinn Fein bideoan eh, beraz uh, bat proposatzen du Samara Belte kazetariak hemen berria puntu eusen. Eta bestalde, Madriltik igarotzea debekatu diote transexualen aurkako autobusari. Berrian ere eh, gai hau eta autobus hau, baina argian ere uh, aipagai da auta, autobusa, eta zituzten ere gaur aipatzen eh, zuten eta frantses prentxan ere funtsian. Epaile batek hartu du erabakia beraz kautelazko neurri gisa transexualen aurkako mezuak kentzen dituen bitartean. Haren arabera mezuak kalte egiten dio sexu joera desberdina dutenen duintasunari. Argian ere titulu hau autobus transfoboaren lelua estali eta kanpainarekin segituko duela dio aste oik uh, eh, elkarteak beraz. Argian bestalde aztarna ekologikoa titulupean urdaibaiko dragatzeak ekosisteman ondorio dramatikoak dituela uartarazidu arantzadik. 2002an gizakiak egindako esku hartzea aztertu eta Journal for Nature Conservation aldizkarian argitaratu dituzte emaitzak. Egaztiak gutxitzeaz gain ama iru urte geroago itxasadaja ez da bere onerat etorri e, argian egan bezala. Eta isi aldia titulupean, titulu hau, soziedadeak aldaketa garaian galderazko ikurra. Aixialdi eskubide eta oiturez mintzo da onako erreportaia, elkarte gastronomikoetan izaten diren arazo eta eztabaidak mairatu ditu, gizartea bezala, aldatzen ari ote dira, galderazko ikura, interesgarria hemen, uh, karkara horio eta aiako orainkariak idatzi dutena argian. Eta ipatu nahi notzena antzidut, baina hemen agertzen zaut argian Euskal Luna deitzen da Bartzelonan diren Euskal Kulturaren adierazleen mapa. Uh, interneten atxemaiten alduzi, beraz mapa hori eta zuek ere osatzen alduzue Euskal Herria Bartzelonan deitzen da Euskal Herria berriz atxemaiteko Katalunian funtsian. Katalunian funtsian. Kazeta eusen bestalde, eh, Donostia antzerki irabazi irabazidu Frankoren bilobari gutuna antzez lanak eh, berrietan aipatzen ginuen bezala. Eh, hemen Dejabu Pampin Laborategia, Arte Drama eta Le Petit Teatro de Pentaldeak elkar lanean sortu duten azken ikusgarria. eta dispertsoaren kontrako lehen elegitea atzera botadu Estrasburgok Alex Sobaran, Ione Lozano eta Urko Labaka Euskal Presuek aurkeztu duten elegitea atzera botadu Europako giza eskobiden auzitegiak Lioneko kartzelan izanki beren txenidek eunka kilometro zeharkatzeak legea urratu ez duela diote epaileek justiziaren ustez ez erakusten txenidek arazo gehi gaindiezinak edo oso zailak izan dituztela Euskal eta presoak bisitatzeko. Eta media bazken sara as eta alabaren egoeraz gain UDI irurogeita lau alderdia eta Jupe, Jupe den gibeletik ari dira François Fillon hortik kentzeko eta eskuina salbatzeko gisan iduriz. Media bazken aipagai eta zudu ere bergaietik zuzenean hitzaren ondoan e, juperen segitzaileak e, kanpo agertzen dira eta ateratzen dira fionen taldetik iduriz. Horiek eranik, hitz eta zeten hori da, behatzi minutu, ez, emeretzi minutu falta dira barkatu seiak izaiteko, uh, eh, mar bat minuturen buruan gurekin izango dugu maia muruaga, eh, kantuzkantu emankizunan nor izango dituen gomitak bihar eganen dauku, baina lehenik itzetaputzen gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Baiona miagitz eta endaiako bilgunean ondotik, udale, udalekuko aixialdi zentro berri bat idekiko da lapurdin hori ustaritzen. Izanen da, gurekin udalekuko koordinatzailea den ametslai juza, arratsalde berrikuntza bat, beraz udalekurentzat eta sustut rentzat, apirileko bakantzetarako idekiko baita aixialdi zentro berri-berri bat, udalekuren zentro bat, horrek egan nahi du osoki, beraz Euskaraz eh, funtzionatuko duen aixialdi zentroa izango dela, nondik etorri da eh, udaleku berri bonen eh, ideia? Orduan, eh, e, udaleku elkartearen eh, asmoa da Euskararen erabilpena sustatzea aixialdien bitartez. Eh, beraz, elburu orokor bat da, lujaldeko aur guzieri zabaltzen duguna, orain arte egia bilguneak kostaldean gehiago ideki ditugula, Eh, eta egonaldien bitartez, lujalde usoko aurrei uh, Euskarazko uh, aixiak proposatzeko aukera dugu. Baina egonaldiak denboran mugatuak dira, eta kopuruan ere mugatuak dira, eta duritzen zauku importantea dela eskolaz aparte eta familiaz aparte, erregularki Euskaraz joztatzeko eta Euskaraz bizitzeko aukera aukaitea, eta aurrei beraz eskaintza proposatzea, erregularki idekia den aixaldi zentro bat a, eh, Eta beraz, bekostaldetik pixka bat urkunduz, right. Bai. Eh, ez dut zehanen barnek aldea oraindik, baina barnek alderuntz uh, urbiltzeko uh, ideia dugu, eta eta hori, beraz, joan den urtetik proiektua lantzen hasi eta gauzatuko dena elduden uh, oporretan, apirileko oporretatik aintzina, ustaritzen idekiko baitugu bilgunea. Mm. Beharrak eta galdeak baziren ustaritzeko eskualde hortan? Bai, ordan inkesta bat zabaldu dugu uh, eh, errobi eskualdeko familieri, ordan pixka bat komplikatua izan da inkesta zabaltzea, asira batean eh, interneten bitartez uh, nahi galdezketa bat egin, uh, maleruski jende gutik erantzundu, Beraz, metodo zahago bat erabilidugu, mm. paperak imprimatu eta eh, ikastetxeetara joan zabaltzera. Uh, olako kasuan, be, ezin izan dugu ikastetxe guzietan zabaldu. Beraz, justu ustaritze, kanbo eta azparneko ikastola eta eskola elebidun pribatuetan eh, banatu ditugu hor baitzugu partaidetzen bitartez uh, erreskien komunikatzen ahal, bai ese askat, bai euskalaziekin uh, eh, dugu partaidetza importante bat, aspalditik, eta, bon, arreman, estuak ukanez, eh, hori, uh, inkesta horiek zabaldu izan ditugu, eta, bai, inkesta horietatik ateratu dena, da biztan dena, zela eskaera bat, eta eta gogo bat familian aldetik uh, euskarazko uh, bilgune batan uh, ukaiteko uh, haien uh, lujaldean uh, eun ez oh, ba, ba, trompatzen uh, ustut e, euneko uh, oroak euneko irurogoiak erantzun duela interesatua zela eta uh, eta gero epeetatik uh, uh, detailetan sartuta euneko larugeia interesatua zen bereziki udan idekia eta oportikietan. Aliz, hastazken eh, entzat eskairarik ez, da izan, beraz eh, ez dugu astazkenetan idekiko bilgunea, mhm. ez delako guretzat oso komplikatu baita antolatzen, eta ez denez eskairarik familien aldetik, beha, ez dugu... Eh, ez dugu hastazkenetan idekiko, baina oporretan bai oportiki eta udako opor luzeetan. Ordan hori da, aixialdi zentro berri hau ustaritzen kokatua izango dena, apirileko opor hauetatik eh, aintzina martxan izango dena, eta notik udarako, e, nun kokatua da beraz, era, ah. eraitzea osoan ez? Hori da, eraitzea osoko uh, eh, eskolan instalatuko gira, uh, hori ajera oso baiko jaukan dugu bai ustaritzeko erriko etxaren partez eta ustaritzeko, edo eraitzeko eskolakoa uh, zuzendari eta langileen parte ajera baiko jaukan dugu, eta oso posten gira, eta eskertzen ditugu, eta beraz bai hor, instalatuko gira atriletik aintzina. Mm. Uh, Zen bat urte koei eta zuzendua da isialdi zentro hori? Odan, guk bilguneak idekitzen ditugu arastola eta lehen mailan diren aurrentzat, beraz, iru eta ameka urte arteko aurrentzat idekitzen ditugu bilguneak. Mm -hmm. Lehen erran duzu inkestan, eh, inkesten arabera, beraz, galde handia bazela, momentuz, eh, izen emaiteak eh, ez dira hasi, baina badakizu guti gora beraz, zenbat aurrendako agera gunea izango den? Orduan, uh, momentu hasiera batean, pentsatzen dugu ukandugun esperientziaz uh, uh, beste bilguneen, uh, beste bilguneak ideki ditugularik barkatu, uh, ukandugun esperientziatik uh, abiatuz, uh, lehen etapa batean, hogeita martokiko bilgune bat idekitzeko asmoa dugu, Eh, guti gora bera amabi toki sei urtepeko entzat eta emezortzi toki uh, sei eta ameka urte arteko entzat. Uh, eh, Baina uh, poliki-poliki eta bereziki eskaera balin bada, Pentsatzen dugu baietz, baina hori egealitateak edo denborak ejanen dauku mm. jazen dugun edo ez, berrogeita sortzi eh, tokiko eh, bilgune bat erat eh, joaitearen asmoa dugu. Mhm. Baina hasiera batean hogeita maja bat aur eta gero ikusiko denborarekin familien eskaira balin bada dena eginen dugu kapazitatea emendatzeko. Mm Eta nola dirustatua izango da beraz aixialdi zentro dugune berri hori ustaritzena? Orduan, uh, bilgunean eh, modelo ekonomikoan uh, eh, iru partaide badira, edo iru parte hartzaile, uh, familiek, hor uh, uh, dainduz mediadanik uh, erabiltzen dituzten uh, egunen arabera beraz familiak parte bat hor daintzen dute, uh, guti gora bera, koziente familia, familia arabera barkatu uh, ditugu prezioak baina guti gora bera, uh, ehm, amalau bat euro artean da ehm, eguna. Ehm, ondotik uh, erriko etxeak, erriko etxeeri galetzen dugu haien erriko aurrek parte hartzen duten eh, egunen arabera proportzionalki uh, udaleku Eta ama bost euro aurre galetzen dugu erriko etxeeri eriko etxe guzieri. Beraz, adibidez, eh, be, eh, diatxuko horro bat etortzen balimada ustaritzeko bilgunerat, diatxuko erriko etxeari galetuko dugu hainbat diru. Mm ez, ez du ustaritzak ordain duko, diatxuko edo altsuko edo lagesoroko aurrentzat. Uh, hori, eta gero kafaren aldetik ere badugu uh, prestazion de serviz delako hori, eta horrek beraz, uh, budjeta osatzen du aujak beraz errezibitzeko bilgunean. Horten, -hmm. Eh, ustaritzen eh, izango da udalekoko aixialdi zentro berri hori, uh, bada beste hortzein bat, jadanik ustaritzen ez du konkurentzia bat eginen? Ordan hori zaiten alda batzuak duten grina, guretzat ez dugu uste, uh, bereziki guk euskaraz proposatzen baitugu uh, ahera, osoki euskaraz, uh, badakigu udalekuko, ba, barkatu, ustaritzeko egiko etxea engaiatuan dela Euskararen aldetik, eta beraz bilguneak ere baduela uh, bilguneak baduela um, mm, ahera hori, baina uh, naiz eta animatzaileak euskaldun, animatzaile batzu berdin euskaldunak diren uh, ah, ahera ez da osoki murgiltze sisteman euskaraz egina. Momentukotz, udalekuk baizik proposatzen du olako zerbitzua, eta mm. urkunean beste elkarte batek. Baina uh, ustaritzen edo inguruko errietan ez du... Eh, ez dune hork Euskara gutxean eh, proposatzen zerbitzurik. Beraz, guretzat ez da konkurentzia bat, da beste eskaintza bat Euskararen inguruan, biztanena isaldi zentro bat da, eta izik eta gune bat, bainan Euskaraz eta badakigu eh, galdezketan bitartez ere galdetu, galdetu dugu justuki familiar ea orain arte beste bilgune batera joaiten ziren. Eta eta euneko uh, eh, irurug, erantzun duten euneko eh, irurugoiak interesatuak direnen artean, euneko irurugoia momentukotz ez doa bilgune batetara. Ez ustaritzen, ez kanbon, ez beste errietan. Egan nahi du haientzat, badela interesa bat, familia horiek interesatuak direla euskarazko bilgune batetaz, mm eta orain arte ez zirela joaiten eh, beste bilgune batetarat. Beraz, guretzat eskaintza behi bat, uh, lujalde berdinean, baina ez baita ezpada famili ber, uh, guzi edo berdin guzieri uh, zabaldua. Mm -hmm. um, bo, izen emaitak ez dira ino asiak, baina fite urbiltzen dira, oporrak, uh, apidilekoak, pentsatzunt aski fite asiko ziztela, ondoko astetik aintzinan aski, izenak uh, emaiteko uh, nola pasatuko da hori? Ordan, izenak emateko eh, jazen duzu, eh, komunikazioa laster-laster hasiko dugu, ehm, da hasiko dugu. Um, ordan, izena emateko, bebeste bilgunetan bezala, eh, familiak... Eh, bilgunearen uh, zuzendariarekin uh, zuzenean ahemanetan sartu beharko dira, Elena Otondo izanen da ustaritzeko bilguneko zuzendaria, uh, eta beraz, be, mail bat eta eta telefono <laughs> mugiko bat du, eta, eta o, berarekin ahemanetan sartuz, izan emate txosten bat zabalduko du familiei, eta, eta txostena bete eta gero familiak egunak uh, zehaztu beharko dituzte, uh, be, antolak eta aldetik, era, ekus ikuste, ikus dezagun zenbat animatzaile behar ditugun eh, eta abar. Hmm. Ba, hori ondoko hastean ere uh, irratietan entzutzen alko duzie ezkezkatu eh, aipatuko ipatuko dugu dena eta hemen eta txetasunak. Azken galdera bat, uh, baiona miarritze endaia eta orain ustaritzen, beraz aixialdi zentro berri bat idekiko du dalekuk. Barne kalderuntz gehiago justuki uh, asmoa ote du ere sartzeko? Abai, ah, osoki, osoki, uh, espero dugu heldu den uh, edo urte batzuetan oraindik uh, beste, uh, beste bilgune batzu irekitzea bai. Mm asmo hori eta bada eskaera famili batzu uh, gure gana heldu baitira uh, uh eskaera hori azalduz eta ari gira jadanik uh, pista bat aztertzen um, Dona Paulea, Mikuse, eskualde hortan, siko gira elduden hilabeteetan, gai hori ustartzen bai. Ados. Bon, ebe orden udaleku erran bezala, ustaritzen aixialdi zentro berri batekin, oporretan funtzionatuko duen aixialdi zentro bat, eraitze auzoan apirileko oporretatik, haintzina amets laiduzan udalekuko koordinatzailea gurekin ginoen, milesker. esker. Zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Eta hitz eta putz emankizunean orain, kantuz, kantu emankizuna ipatzen dugu, arratsalde maia? Arratxalde hon, arantxa. Formantzilea? Bai, beti bezala. Ah, bai. Mhm. Martxoa astapena <laughs> delako, edo zakit, beti forman baita, maia egia da. Bai. Hortan bego, eh? Hortan bego, bai. Zkida gutaz mintzatzeko hemen, eh, baizik eta kantuz kantu eman kizunaz, eta zure biharko gomitetaz, nor izango, ote da zure gomita Babiar Vicente Martinez izango da gure gonbidatua, Igelaren e, bandako kide bat bada, sortzaile ere eta Debalde Festa izeneko diskarekin dabiltz azken aldian, esango dugu orain dela urte terdi edo atera zutela diska eta Iruinan izan zuten kontzertua lengo astean, ba, guk ba Debalde Festa diskaren inguruan gonbidapena luzatu Vicente Martinez eta baizko amanta hartara ba Igelaren banda ezagutzeko aukera izango dugu, ederra bihar. Bai, hauen, eh, ez da guaiko taldea, mila batzun tala, rogeita emezortzian sortua, igelaren banda alta ez dugu hainitz ezagutzen edo hainitzen zutena. Eh? Ez, egia da, egia da, orain amasei, amazazpi urte sortu zela taldea, hasierako kideak guztiak ez dira, mm. orain goak, esango gueten aldi bateri izan zuela taldeak, eta hiru diska bakarrik ez atera dituzte ba urte guzti hauetan. Eh, agian ere ez da gehiagien zuten e, eh, berai musika musikala baita, ez baita e, kantaririk mm eta ba, formuletan eta alako piezak ez? Badakigu bai. Gutxien zuten <laughs> direla. Baina ederra da egiten dutena, esango dugu ba, taldearen muina dela, e, hanka bat e, sustraietan izatea mengo e, tradizioan eta beste hanka bat ba, improvisazioan edo musika modernoetan, ez? E, improvisazioak, e, improvisazio ba, lan ezberdinak egin izan dituzte, eta azkena debalde festa da, e, debalde festa e, bertso doinuetan oinarrituriko diska bat dugularik. Mm Ados, ebe, igelaren banda deskubritzeko osoki bihar duzi itzordu kantuzkantu saioan atxaldeko lauetan eta larumatan bostetan. Eta orain ala ere entzuten aldugu, zatiño bat, entzuteko biskat? Bai, nahi baduzu kaltzon hori gabe, izeneko pieza, entzun dugu. <laughs> Ah, kantuaren izena da? Bai. Ados, beldurtu nahi maia. Ados, gozen <laughs> orduan. Nik ez dut kaltzon zilorik, eh? Eza. Bon ados, ari gozen. Musik dugu, isiltzea hobe, igelaren, bai, igelaren banda entzuten dugu maia muruaga, kaltzontzi horik, gabe, jambezara, mire esker, Biagarte. Biagarte. Josue taldeaz bihar egan bezala maia murua Duela berrogoita lau urte sortu zuten Garonia Zentral Nukleara. Naiz eta oso zaharra izan, jabeek, iberrolak eta endesak berri zen ideki nahi dute irriskoa zabalduz. Araba Garoña gabe Plataformako Alberto Frias hostilaruntako gomitago izberin. Eta hitz eta putz emankizuna horretan bukatzen da gaurko eta asteuntako, kasik, behintzat, uh, eh, zuzen ezkoentzat, aste buruan alaire asteuntako txarrena oberena eta bilduma funtsian entzuten alko baituzi. Eta hori bihar gaueko behatziontan eta behiz larumatean atxaldeko lauetan. Seiak lamentu, iratietan.